Assalamu alaikum, kako čovjek da otkloni razne strahove od sebe kojima šeitan, e, kojima šeitan plaši čovjeka kao što su smrt, bolest i tako dalje. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jalla še'nu nas stvorio, huva ladhi juhi ve On je taj koji daje život i smrt i djelje še'nu nas iskušava va neblukum bi šerri wal hajri fitne wa ilayna turđaun mi vas iskušavamo i dobro zlu i vi ćete se nama vratiti nama nama je robuje da čini ono što djelje še'nu naređuje ostavi ono što djelje še'nu zabranjuje i čvrsto se oslanja na stvoritelja subhanahu wa ta'ala a nikada ne otvara vrata tome da strahuje od smrti da strahuje od onoga što će sutra dogoditi ili ne znam naše je da činimo dobra djela wal asri innal insana lafi husru nakon mi vremena zaista je čovjek na gubitku illa alladhina amanu wa amilu salihat osim oni koji vjeruju dobra djela čine wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr jedni drugima istinu preporučuju i strpljivost tako se dobrim djelima naša bić naše srce osjeća zadovoljstvo i u tim djelima upravo ako čovjek ustrajava u khairu Allah će mu dželle šanu dati u njegovo srce itminan i sigurnost kaže dželle šanu ala bi zikrillah tatma'innu al qulub zaista sa sjećanjem na Allaha subhanahu wa ta'ala srca se smiruju zato preporučujem više ibadeta nafile učenja Kur'ana Kerima takvim osoba kako bi Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleke i zaštitio takve osobe od lutanja.